Come to everybody. Guns to everybody. Make the pumps get out the line. Make the wild, keep the make the Hey, hey, hey. Make the wild, keep the high, make the hey, hey. ver, vovô na vara e vende, vovô na e vai ver, vovô na e vende, vovô na e vai, põe o joelho, vai. fazer uma serenata. Vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Rabetão, pão, pão, pão, rabetão, pão, pão Vai rabetão, pão, pão, pão, pão, rabetão, pão conhece o Justin Bieber. Já quer tirar o óculos e fazer essa assim que passa? Eu troquei o Justin Bieber esse ano semana aí, certo? Eu falei dele, Justin, você quer chegar nas minhas, você tá errado, André. Não adianta querer pagar aqui de nós e o céu, porque aqui no Brasil não, André. Aqui é ensinar você de piroca, André, outras ideias. ele falou, como assim? Eu falei, parça, as minas aqui não quer o swing, ela quer o chavão, Adriano, quer o Ele falou, como assim? Eu falei, Justin, vamos ensinar inglês pra ser feita analfabeta. Vamos ensinar inglês pra ser feita analfabeta. O quê? Robin? Robin? Então vamos ensinar inglês pra ser feita pepeca Foi me ensinar em inglês Vamos, vamos, vamos, geral, open Então eu vou te dar meu papo, família não se acanha Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha Aponta pra sua amiga piranha agora aí Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Ok? Ok? Fala pra esse cara assim. Faz assim então. Abraça sua amiga piranha. Agora E fala assim pra ela. Eu te amo, Xanaína. Puta, agora fudeu, hein? E canta e sai do chão. É o hino nacional das piranhas. oh, Xanaína! Tanzania, baby. Baby, make Tanzania, baby. Make Oh, Sarayena, make my darling Visa. Oh, Sarayena. Oh, Sarayena, make my darling Visa. Oh, Sarayena.